Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim sen bizlere affeyle. affe ve mağfiret eyle. İbadetlerimizi kabul eyle. Ey güzel Rabbim sen bizi böyle naçar eyleme. Cürm ile alude kılma. Hem günahkar eyleme. Burada ağlattın bizi ukbada azar eyleme. Lütfet Allah'ım sen bizi mahrumu didar eyleme. Lütfet Allah'ım sen bizi mahrumu didar eyleme. Lütfet Allah'ım sen bizi mahrumu didar eyleme. Amin, amin, amin. Birahmetike ya erhamer rahimin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.